ibiharuro byo kuwa mirongo itatu na rimwe rusama uno mwaka ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu biciye mu gisata kijeje gutahukana impunzi bumenyesha ko abarundi barenga ibihumbi bine batashe bahungutse kuva kuwa mirongo itatu ukwezi kwa mbere mbere gushika kwa mirongo ibiri na gatatu ukwezi kwa kane uno mwaka umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarundi bataje guhunguka nk'uko yabishikirije hari karimikwa muri ayo mabanga ku munsi wa kane uno munsi rero muri kino kiganiro turaba ingene abarundi bahungiye mu bihugu bibanyi hamwe no mu karere ingene bota kugira ngo bibere mu gihugu cabo none hakwiye iki kugira ngo izo mpunzi zitahe mu gihugu cabo cyabo c'amavukiro inzego nshasha zikwiye kuvyifatamwe gute kugira ngo izo mpunzi zibangukigwe kugaruka mu Burundi nivyo tushimikira ko muri kino kiganiro abarundi muri mu makungu muraheza mutwakure mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana 257 irindwi na zitandatu ubusa 183 amajana 933 itandatu nimwe ubusa 183 amajana 933 izo zifise WhatsApp uh, abarundi rero hafi amajana umunani na mirongo umunani barahungutse bavuye mu makambi y'impunzi harimo gihugu ca Tanzania ishyirahamwe ryita impunzi HCR rivyerekana rimenyesha ko impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi amajana atatu na mirongo irindwi ziri mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi eka no mu karere HCR ibona ko muri kino gihe cikiza ca corona bitayeho cane ico kiza bikwiye ko naho ikibazo c'impunzi z'abarundi ocitaho kugira ngo ziheze zitahuka yirukanwe miheye kanyange aradusomera ibiri mu itangazo ryasowe n'iryo shyirahamwe impuzamakungu ryitaho impunzi hcr Itangazo ry'ishirahamwe gitaha impunzi ku isi HCR ryo kuri uyu wa gatanu rivuga ko muri ibi bihe hari abantu benshi ku isi bava mu zabo kandi hari umugera wa corona iruhande kandi y'uwo mugera watumye hari abahungira hanze no mu gihugu hagati ngo hari kiza kandi cyubukene nubwo biruko mu gihe kuri uyu wa mirongo ibiri wahariwe impunzi urongoye HCR ku isi ashikiriza ko ibice mirongo icenda vy'impunzi bahungiye mu bihugu vya mikoro make ngo ariko izo mpunzi zirafasha kubafasha mu buryo butandukanye eka n'ibyo bihugu ngo byakiriye neza abavuye mu zabo uyarongoye HCR ngo agashimishwa n'ukungene impunzi zigerageza kwiyungunganya ngo ziteze imbere nubwo basize ababo n'iby'abinyuma mu myaka 70 HCR imaze ikora ngo yahuye n'ibibazo byinshi ariko ngo uyu mugera wa corona wajaragahebuza muri aya mezi icihutigwa ngo kwabaye kurondera uburyo bwo kugwanya ikiza cya coronavirus muri iryo tangazo warongoye IHCR e ku isi abona ko uburyo buhabwa ibihugu byakiriye impunzi ubwo nasabikanywa n'abahungiye hagati mu gihugu ngo ntihabivangura gutyo kandi ngo ni ukugerageza no gukorera mu bihugu izo mpunzi zaje zivamwo kugira ngo ugutahuka bishoboke mu gihe rero kuri uyu wa mirongo ibiri ruheshi ari umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi HCR e Burundi mu biharuro byayo yerekana ko mu kwezi kwa gatanu abarundi amajana umunani na mirongo irindwi n'indwi batahutse bavuye mu makambi yo mu gihugu cya Tanzania ibiharuro byo gushika kwa mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa gatanu kandi Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ajejwe itahukanwa ry'impunzi akamenyesha ko kuva ku wa 30 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka gushika igenekezo rya 2023 ukwezi kwa kane uyu mwaka abarundi bagera ku bihumbi bine amajana 917 aribo batahutse Mireye Kanyange tugushimire umukuru w'igihugu mushasha Evariste ndayishimiye na nawahamagarira abarundi bahunze guta mu gihugu c'amavukiro yabishikirije mu ijambo ryiwe ryo ku munsi wa kane ariko yimikwa mu mabanga yo kurongora Burundi umviriza umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye Nagira ndabatangarize barundi bene wacu mwese kuva ubu ntihagire ubusimbwa n'umutima yaba uri mu burundi uri mu mahanga cyangwa impunzi nta muntu n'umwe yaba muto cyangwa mukuru azobura ijambo mu gihugu cyasasagaye ngo demokarasi kandi gifise leta njyewe ntitwifuza ko hari umurundi yoba mu mahanga ari impunzi umenga ntagira ubwenegihugu gihugu Mukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye ivyo akaba yabishikirije hariko yimikwa mu mabanga yo kurongora Burundi habari mu makungu rero dusubire tubibutse muheze mutwakure mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma eh, amajana 257 irindwi na zitandatu ubusa 183 amajana 933 alo mwaramutse hale mwaramutse neza ni impore ni impore namwe ego turakomeye ni kanezi yose ego ego ni kanezi yose sangwa umukuru w'igihugu mushasha ego twese ubu rero reka tuvuge ibijyanye n'izi impunzi uh, umukuru w'igihugu umushasha nyine ahamagarira impunzi gutahuka murabona ko hari abashika ibihumbi amajana atatu na mirongo irindwi nk'uko ishyirahamwe hashize ribyerekana mwebwe nk'ubu ako kamo k'umukuru w'igihugu ubwa mbere mukakira gute eh, ubwa mbere ho ni ngombwa kuko ni abantu bavuye mu gihugu hanyuma ni gake ku isi twumva abategetsi mhm. ariko kanezi yose nk'ubu urabye mu ijambo ry'iwe rya mbere icyo kintu agishyize mu byo ashimikira ko urabona ko ari intambwe idasanzwe agize ati ni ikintu cya mbere cy'uko abarundi bari hanze nabo batahe baronka ijambo eh, mbere na benshi ugiye kubiraba abo barundi ibyo bitigiri muvuze bingana nk'amakomini ane hmm. cyangwa porovensi imwe ugiye kubiraba kuko ugiye kuraba nka hafi porovensi mbere hmm. eh, urabye abanyagihugu baba muri porovensi imwe mu burundi hmm. hanyuma eh, rero umuntu agiye kuraba icyo ni igice cy'abantu benshi atashobora kwirengagiza mu ijambo kuko urumva ko ari eh, abantu batari bake bagize ubuzima bw'igihugu bari mu gahinga mm-hmm. ego none iruhande rero y'aya majambo mwe mubona eh, hakwiye iki cyane cyane kugira ngo izo mpunzi zitahe eh, turabona ubushikiranganje bwerekana nko kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa kane hari abashiki ibihumbi bine batashe murumva twogira tuti ibyo bitigira isi bito ariko urabye abasigaye hakwiye iki kugira ngo batahe nyene koko eh, urabona buriya haricyo ntabwo nibagiwe no kukubwira ni uko impunzi kubona igihugu gifise impunzi mhm. eh, na gasembwa ni ibintu bibi byerekana mhm. mbere n'uko abantu bashobora kubona iyo ntwaro ni nacyo gituma bajya abategetsi bihutira kenshi guhamagara impunzi ngo batahe umugabo mhm. ukaba uzi neza yuko eh, buriya impunzi eh, gutaha ari ibintu bisanzwe ni ukuvuga icyazirukanye kivuye nturigura asemerera ngo uje kuvuga gusaba ngo batahe bonyene uzubona bagutuye ko amaguru kurya bagenda niko bagaruka ariko ariko inzego inzego inzego zirafise inzego zitegeza kugira uruhara zitabahamagaye inzego inzego zitagize uruhara rudasanzwe urumva uri mu ikambi y'impunzi byogorana kugira ngo ahaguruke uko nyene naho ico camutwaye kiba cahavuye baraza kuko abarundi bene wabo barabakira mhm. abarundi barashirana ko no kuvuga ngira twabibonye impunzi zo mirongo na gatatu ingere zaje zirirukanka mu bihumbi bibiri na gatanu hariho benshi nka bose abazanywe n'izo nzego n'igihugu na hcr rya rwego mpuzamakungu ruraba impunzi babaye bake mhm. ngira ngo abariho icyo gihe umenya n'uwari abijejwe bari bashyizeho n'umuntu abijejwe ntihenze umenya yari bambuye inyumvira mhm. eh, yari ajejwe iby'impunzi yo ibiharuro biravyerekana mu raporo bize nyine bo babaye benshi mhm. no kuvuga iki kiya bahunze kihavuye ico bahunze kihavuye ico nico leta itegerezwa kugwihatira igakuraho mhm. ikuye ico bahunze abo ba izo mpunzi zica ziza ziruka zirizana mm. e, ego nta muntu ndumva nta bantu ndumva b'impunzi jewe ndumva bavuga bati eh, twifuza kuguma mu gahinga mm. nta uriho mhm. rero wifatiye ko ukumva bose agira ati eh, ejo hirya y'ejo ngomba gutaha hanyuma mbwa ukumva imyaka n'iyindi ni ukuvuga aba hariho inzitizi mhm. kuko nta iyo umuntu ashaka gutaha umwana aje iwabo ntiyirirwa arateguza eh, iyo arinze kugira amajanja ateguza nuko haba hari ikibazo ego aho nyene none kanezi yose wewe nk'akamo kawe ubona hakwiye iki nyene nico nari nana babajije hakwiye iki kugira ngo batahe inzego ziriko zirajaho kino gihe urana turiko turacari no mu matora inzego ziriko zirajaho nshasha zikora iki kugira ngo abo barundi nyene batahe ubwa mbere wowe ni uko leta ibanza kuraba neza ibituma izo mpunzi zihunga kuko benshi bahunga ibitandukanye mm. si mugabo hariho bahuriye ko mm-hmm. ni ukuvuga nk'umutekano muke mm. gutotezwa mm-hmm. ni ukuvuga no kuburaho imigambwe yabo cyangwa demokarasi bakavuga bati twebwe dutotezwa kubera yego e, e, babitorera umuti cyane cyane babye no ku butungane umuntu ntacishe ku buhomba amategeko akurikizwe mhm. e, wakosheje agahanwa hisunzwe amategeko mugabo ntacishe ku buhomba urakoze abantu bazoca baza barirukanka urakoze ugira ibihe byiza nawe ugira ibihe byiza urakoze mhm. ukakira gute Okay imbere yuko mvuga ibyo reka ntangure mbaze mpoza abarundi kuko twabugiye umuvyeyi Eh hanyuma kubijyanye no guhamagarira impunzi gutahuka Mhm mm ico ni cyumviro cyiza Eh ariko guhunga guhunga umuntu ahunga giturumbuka ariko guhunguka bisaba ko umuntu abyitonza akabyitegurira neza mhm. rero guverinoma leta iri kubitegura ni byiza ariko ivugane n'ababigiye babitegure neza kugira umuntu ahungutse ntashike ashike nyine bamwiteguriye neza kandi ashobora kubaho neza abo babijejwe ugomba kuvuga ishyirahamwe mpuzamakungu alo utabo babijejwe leta bovugana ni bande eh ku nibi ah, mu na leta ndibaza abajejwe impunzi za mhm naba perezida b'ibihugu bahungiyemwo mm. kugira ngo ntihagire umuntu ahungurwa ku ngufu mhm ikindi nacyo novuga mm. nuko ariko twarababariye kugira twubake igihugu ego none gafabye iruhande y'ico c'ikigongwe utagirondogoye ko mm. gose urangiza hakogwa iki muri make kugira ngo izo mpunzi zoroherwe gutaha navuze navuze yuko hoba icyo kigongwe kuko cyagerageza kugabanya mhm. kugira abantu batahe mhm. hanyuma ikindi nacyo bakigisha abanyagihugu gukunda igihugu nk'uko babitanguye bakabibandanya mhm. kandi ntibihutire kuvuga impunzi ziri hanze gusa barabe n'izo ziri mu gihugu narabonye barameze nk'ababitangura nazizo ziri mu gihugu bazisubize mu zabo urakoze cyane fabien ugira ibihe byiza alo amahoro neza ndabaramukije amahoro yego amahoro amahoro ni kingisireyi mu bubirigi yego ni kingisireyi mu bubirigi amahoro neza yego turashima mhm. ko akabura kakiboneka yego kaze rero ugire icyo ushikirije hano muri kino kiganiro karadiridimba turi ko dushimikira ku gutahukana impunzi wabyumvise umukuru w'igihugu akamuyo yateye mwarakumvise ako kamu bwa mbere mukakira gute eh, nk'umurundi nk'abandi tubyakira neza kuko ni hake mu bihugu hariho nk'abarundi baheze hanze bifuza gutaha mugabo bakabura aho baca mm-hmm. mugabo ngarutse gato ku byerekeye impunzi mm. impunzi ziratandukanye bivanye n'icurage barahunga ko bose abahunga intambara hariho n’abahungu ubukene cyangwa kubura akazi ibyo byose urumva ni ibyo twebwe duhamagarira ko leta yokora mhm. leta icyo ikwiye gukora kubwira impunzi zose zishobore gutahuka ni uko yoraba nimba bishoboka abo bantu baba barahunze ubukene mhm. bavuga bati twe tuzohunguka kubera atabukene bukihari kugira ngo dushobore kuronka amikoro cyangwa kwiteza imbere mhm. ikindi nacyo abahunze bahunze intambara bahunga kwinshi hari abahunga kubera ubwoba n'abahunga kubw'ibyo bakoze cyangwa ugasanga bari basanzwe bari muri politiki mm-hmm. benshi nk'uko leta ari umubyeyi twubasaba mm. ko bosaba ikigongwe nk'uko hariho ababigenjeje naho byabaye mu ibanga hari abatashe kandi basabye ikigongwe mm-hmm. leta n'umubyeyi yarabakiriye mm-hmm. impunzi ziri hanze ntizishire amananiza ngo ngo ya ngo twebwe ngo umutekano wacu ngo umwene gihugu uwo ari we wese arafise uburenganzira mhm. mu gihugu mu gihe adafise umutekano ukwiye gusaba inzego z'umutekano mhm. zimukingira mhm. ni uko gusaba abarundi kenshi turabyirengagiza mugabo hari abatabizi n'ababyirengagiza mugabo ni uko amategeko abivuga umunyagihugu uwo ari we wese arangana imbere y'amategeko mu gihe umutekano wawe mu gihe hoba nk'umwe muri abo baba barabigize leta si ivuga ati twe twabagiriye ikigongo umwe wese nasaba ikigongwe kuco yakoze mhm. benshi baba bandika amakete bagasaba imbabazi kandi barabagira imbabazi bakidegenja mu gihugu atangorane n'imwe bagataha mhm. ego noneho nyine ugenda utere urya imbere nyine Kingsley nk'abo barundi bari mu makungu wewe akamo wubaha ni akahe cyane cyane impunzi nk'abariko baratwumviriza akamo nubaha ni uko mu burundi hasanzwe hariho ubushikiranganji bwo guhungura impunzi kandi kenshi hari n'aho hari n'aho bahunguka ngo ntibyavuzwe rwose nta kibuza nk'uko umukuru w'igihugu mushasha yatowe yavuze ati impunzi zose ziri hanze ntizitahuke ababishoboye barakwiye kwitegura mhm. kugira bashobore gutahuka keretse nk'ababa bari ku byigwa cyangwa nk'ababa ari abarundi basanzwe baba muri ibyo bihugu byo hanze butahuka mu n'umutekano mu gihe babonye ibyo umukuru w'igihugu yabemereye atari byo bagaheza nabo bakavuga bati inzego nshyashya zikwiye gukorana n'ubushikiranganji ngendaraba nko muri uwo mwaka narabonye impunzi zitari nke zahungutse mhm. hari izahungutse ziva muri congo mwarabibonye igihe zaca ku mupaka wa ntuze wo mu gatumba hari abahunguka bava muri tanzania reka hariho n'abahunguka bava mu rwanda naho batabivuga bavuye mu ikambi kakuma mu ntuze muri kenya baje n'indege byaraciyeho ku mantuze mhm. hanini iyo jewe naho tuvuga ngo leta leta n'ubundi no dusabye inzego nshyashya zigiye gushingwa mhm. ko zokorana rwose n'ishyirahamwe haseri rihungura impunzi mhm. eh, kuko hari n'aho usanga ari ishyirahamwe haseri usanga ntiryobankira kuko rirabikurikirana ku munsi ku munsi rirazi yuko umuntu kumutahukana ku nguvu cyangwa kumugumiza iyo ari ashaka gutaha ahubwo turateye intege leta nshasha yoba igiye gushingwa mhm. ko yobandaniriza aho abandi bari bageze bakabandanya kurungika abambasaderi cyane cyane aho dufise aho ahari amakambi y'impunzi mu bihugu bibanyi mhm. cyane cyane kugira bashobore guca bagiye bararungika abantu kugira babahe babahumurize mhm. bazotaha urakoze cyane kingisireyi murakoze namwe ibihe byiza turi mu kiganiro karadiridimba kuri Radio y'isanganiro tukaba turi ko tuvuga ibijyanye no gutahukana impunzi dufatira ah, ku kamo k'umukuru w'igihugu aherutse guhamagarira abarundi bahungiye hanze gutahuka reka kandi turi ko tunafatira ku munsi mpuzamakungu hariwe impunzi umunsi uhimbazwa ku wa mirongo ibiri ukwezi kwa gatandatu uko umwaka utashe abari mu makungu rero murabizi kino kiganiro nimwe cyagenewe mwanya uracari kwanyu muratwakura tuyibutse za nimero irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu mukakira gute icyiyumviro cyanyu eh, nashaka nshimire umukuru w'igihugu mhm. Eh, kuko yaravuze ijambo ryiza rihumuriza kubwira abantu bazohunguke mm-hmm. kubera kubera natwe twakuriye mu nkambi y'impunzi mm. mugabo novuga ati hariho abantu baba bari mu baba bari mu nkambi mm-hmm. usanga babwirwa amajambo atandukanye mm-hmm. icyo nosaba leta ibyo nahora mbona ni uko boza botuma nk'abantu sinzi nk'uko babavuga ati dufate nk'abashinga amateka bagenda mu nkambi z'impunzi leta ikaronga bagenda kubahumuriza mhm. bakababwira yuko ibintu byose mu burundi bimeze neza mhm. bakabahumuriza eh, bakabahumuriza mhm. byotuma abantu benshi bahunguka eh, kubera benshi usanga inkuru inkuru atazobazi, biyumvira ibyo boba barahunze ko ari ibyo bikiriyo mhm. none aho nyine aho nyine eh. ko wumva ibyo biba biri mu makambi nka wewe impunzi ziriyo nk'ubu akamo zitera ni igiki wozihanura eh, ntozihanura kweri batahe batahe kubera ubuzima bwo kuba mu nkambi y'impunzi buragoye mhm. usanga watakaje ibintu byinshi mu buzima mhm. kandi ntacyo usanga ata hantu bishikije no gwaruka n'abana bakuriye mu nkambi y'impunzi usanga bari inyuma y'amajyambere mhm. eh. sinzi ko hari akandi kajambo ko eh, akandi kajambo noshaka nabashimira abamenyeshamakuru mubandanya muduha umwanya kugira tuze tuhaterera ibyiyumviro mhm. kandi dukeza umukuru w'igihugu abandanye ateza igihugu cyacu imbere inzego zibandanye ziza ziraho umucyo ziraho umucyo si n'impunzi zonyine ziraho mu bihugu duhana imbibe mm. muri make no mu bihugu byo muri muri amerika abaki muri canada hehe hariyo n'impunzi na twebwe turi impunzi mm. na twebwe dushaka kuzotaha nta muntu ashaka kuzoguma muri ibi bihugu by'abandi mm. hari ubundi ku murongo alo alo amahoro ni twisangane ego kaze eh. tuvugana nande ego na Bernard tuvugana na David muri Canada ego kaze David eh, ego Ego duga ku ijambo rero uhera kuri aka kamo k'umukuru w'igihugu wewe wumvise icaho mu byo yahereye ko mu gushyikiriza ijambo yashizemwo ko ahamagarira abarundi gutaha ubyakira gute Ego rero rero bivanye n'ibihe bikomeye turimo nagomba mbanze eh, mfatwa tumwe eh, mwihanganishe umuryango w'amaraso w'umukuru w'igihugu giherutse kuburanya kubawa nyakwigendera umunsi muri petero nziza Mm-hmm. nihanganishe umuryango wiwe nihanganishe umuryango wiwe wa politiki nihanganishe n'abarundi bose muri rusange hanyuma mm-hmm. icyo nifuriza ibintu byiza perezida mushasha duherutse ko abona akazi kandi ku mutima ubu rero ntushobora kugera ku ijambo tukajya mu kiganiro ego ku mpunzi rero uti umukuru w'igihugu mushasha atanguye ahamagarira abarundi gutaha wowe ico cimviro co gute jewe na jewe narabaye impunzi ndazi yuko kuba impunzi si ibintu umuntu yakwishimira ego ariko rero muri iyi myaka iheze n'imyaka twagiye ducamo uburundi bwagiye bucamo twagiye tubona yuko impunzi ah, zo muri iki gihe zitandukanye n'impunzi zo mu bihe byaheze aho hambere abantu bahunga ibara ryaguye umukuru w'igihugu yagandaguwe inganda mu bihugu byose zagandaguwe mm. nayo muri kahise ka nk'uko twabibonye benshi bavuze yuko bahunze ibyo bumvise ku maradiyo rero mm. mu kirundi bavuga bati yagukanze irahungahunga mm. n'ibyo nabyo ushaka twavuga yuko hariho abashatse kwikingira muri bo mm-hmm. atakiraba ariko rero finama twaragiye kubona uko byagenze mhm. nkaba nashimye ijambo umukuru w'igihugu mushasha muba wa evariste ndayishimiye yashikirije abarundi mhm. harimo nk'izo muzi nyene aho atahengashamije kubatera akama yuko abo bishaka bo kwitahira mhm. kubera ngo igice kitabiwabo uwo n'umugani w'ikirundi twogenderako nkabaje no umuntu yabaye impunzi azi ubuhungi nyine bubabaza ubuhungiro busubiza ubuzima bw'umuntu inyuma mm. nusaba na debe notera akamu umukuru mukuru w'igihugu mvuga ni uwuzi wese yuko ataco arakora hanze ataco arimarira atariko ariteza imbere eh, ataco ariko aramarira umuryango wiwe yo kwisubirira mu gihugu ego aho nyine nta nko mu gihugu mu gihugu wavukiyemo mu gihugu cawe hanyuma ikindi kintu twagiye kubona ni uko mhm. benshi muri izo mpunzi ubu bafashwe nk'ingwati ingwati bafashwe nk'ingwati na bamwe bamwe mu bagwanira ibyicaro bya politiki bibereye i buraya ibyo bibona eh, gutera ibyo yuko babakoresha kugira ngo baronke ingene boshobora kuganira n'intwaro baronke ingene bashobora gushika ku byo bashaka ariko ariko ariko guhunga impunzi guca ubwenge zikabona yuko hariya bariko barazisoromera hariya ariko barazikoresha kugira ngo bashike ku byabo muri icyo gihe bariko barakora ibyo mm. ababo bibereye i burayi mm. bajya supageti hanyuma david eh, eh, kumbure eh, umuntu uwo ari we wese arahunga ku gatwe kiwe akaba afite ikibazo kimubakiye kugira ngo kumbure abo bose bari mu migwi itandukanye bahunze bafise n'imvo nyinshi zitandukanye abo bose kugira ngo babyumve bumve ko gutaha mu gihugu cyabo cy'amavukiro ari ngombwa leta nayo yihamagarira iki ego ibyo birashoboka birashoboka hariho n'abahunga bagiye kurondera nabo nabo n'umugwi rimwe na rimwe bita impunzi ni mm. ukuvuga rero umwe wese by'ukuri ahunga ikimubabaje mm. uretse yuko mu myaka heza twabibonye ni ukuvuga rero kuri iyo migwi yose leta icyo yokora ni ugutanga iryo jambo ry'ihumure mhm. kubasubira no gusubira kubakangurira gutaha mhm. kandi leta yabitanguye mhm. ubwo nibaza yuko mu burundi ibahaye icyo nokwita ibateye akamo ko kugira ngo batahe mhm. ikabemera yuko uh, umutekano wabo amahoro yabo n'ubwigenge wabo ari sawa rero mhm. nibaza ko atangorane igikuru gusa birinde gutegeka n'abanyapolitike mhm. babagize ingwati abo bariko baraba bariko barabakorera ko bariko barabacira ko icyo kurya bariko baracira bobo bobo imyaka yabo aho kugira imbere y'ubunywanyi atuhakuye alo aho ni kingisire yagarutse gatoya ego urafise ikindi cyiyumviro Kingsley ushobora gushikiriza ego nari narifise kandi ikindi cyiyumviro gito nari meze nk'uwibagira kenshi abarundi iyo bahunze dufate hari abahunze kera ugasanga bamaze igihe kinini batari mu burundi mm. bisabwa yuko babana gushikizwa ahantu kugira bashobore kuronka inyigisho no gukundisha igihugu cyangwa imico n'imibereho abarundi buba bageze ko muri icyo gihe mhm. kandi izo nyigisho ntizohabwa impunzi zo zihungutse kuko n'abasangwa nabo nyine leta irakwiye gutegura kubigisha ukuntu bashobora kwakira abo bandi baba bahungutse kuko mhm. hari abamaze igihe kinini hari nk'usanga amaze imyaka cumi imyaka mirongo ibiri imyaka mirongo ine atari mu gihugu mhm. muri icyo gihe rero mu kibano usanga bigoye kubwira ngo basubire kumvikana mhm. kuko hariho nk'uza afise avuga ati mm, kumengo aha hantu hari hameze uku kumengo mengo hari hameze uku usanga twasanze hariho hariho ubuyobozi bukuru bujeje kwigisha inyigisho zo gukundisha igihugu hakaba hariho n'abajeje intwaro ko muri cyo iyo bahungutse bashitse nta kigorana cyane bafatanije n'ubushikiranganje nyene mu byo bujejwe harimo no kutahukana impunzi kumburengira nta kigorana aho hamwe ubwo bushiranganyi bwoba bubikora byaba ari byiza gusumba mm-hmm. kuko nuvuga ntihoba hari hagahaze mu gihe umuntu yohunguka amaze nk'imyaka cumi atari mu gihugu mm-hmm. ashika yinjira atangorane n'imwe mm-hmm. kwinjira kwigishwa gusubira kumenyera mu bisanzwe ibintu nka byose aba aba yarabyibagiye mm. si ukuvuga ngo kubyibagira nk'ukundi bimusaba yuko amenya aho aho bahereye n'aho bageze ubu kugira ngo ashobore kuba nk'aho ashobora kubandaniriza abatanga ubuzima bushasha abatanga ubuzima bushasha mu by'ukuri mm.